Hayr dinler tabi bor Müslüm kür Endelus Kitaplarda nomi qolgan biz kür Endelus Gayri dinler Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus Ilmu sanatni taratgan Barcha olamni qaratgan Biz uchun Alloh yaratgan Bizni mulkdir Andalus G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لجدن سقوطية قدر deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahulloh vafat qilgan vaqtidan boshlab 489-hijriy sanaga kelib Murobitlar davlati Tunisdan boshlab Afrikani o'rtasiga qadar bitta davlat shaklida bo'lgan edi. Bir dona davlat Murobitlar davlati Tunisdan Afrikani o'rtasigacha. Hozirgi xalita hisobida 20 ta davlat bo'lgan. Afrika qit'asini 3 dan 1 ga ega bo'lgan murobitlar davlati. Shuning uchun qachoniki Mu'tamid Alloh ibn Abbotni seni men murobitlar bilan bir yelpib qo'yaman degan gapini eshitganida Alfonso 6 ortiga qaytib ketganligi sababi shunda edi. Afrika qit'asini 3 dan 1 ga ega bo'lgan, shiddati qattiq bo'lgan murobitlarni Alfonso 6 juda yaxshi bilardi. Seni murobitlar bilan bir yelpib qo'yaman deganda Alfonso 6 cho'chib ketgan edi. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh murobitlar davlatini amiri Amirul Muslimin va Nasiruddin musulmonlarning amiri va dinni yordamchisi, qollab quvvatlaguvchisi degan nomni qo'yadi. Shunda ba'zilar tarafidan nima uchun Amirul Mu'minin deb nomlamadingiz? Xalifatul Muslimin musulmonlarning xalifasi deb nomlamaysiz deganida bu kishidagi mutavozi kamtarligini qarang. Kamtarlik agar tasannu bo'lsa, ya'ni zohirda kamtarlik bo'lib ichida o'sha kamtarligi bilan o'zini moqtashlik bo'lsa, bu mazammatlangan, yomonlangan bir sifat. Ammo haqiqiy kamtarlik bo'ladigan bo'lsa bu maqtalgan sifat bo'ladi. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh haqiqatan shunday maqtalgan kamtar inson edi. Nima uchun Amirul Mu'minin, Xalifatul Muslimin deb o'zingizni nomlamadingiz deganida bu kishi aytgan ekanki, "Yo'q, menga bunday deyishlik yarashmaydi. Men unaqa Amirul Mu'minin, Xalifatul Musliminga loyiq emasman. Bu ism Abbosiylarga xosdir. Abbosiylar Xalifatul Muslim Amirul Mu'mininga loyiq. Men ularda kichkina bir odamiman, xizmatchisiman deb aytgan ekan. Alloh taolo o'zi rahmatiga olsin. Qiziqarli tarafi Murobitlarda kuchaygan davriga kelgan vaqtida Abbosiylar Bog'doddan boshqa joyga egador emas edi. Afrikani 3dan 1iga egador bo'lgan Yusuf ibn Tashfin men o'sha Bag'dodni egallab turgan kishilarni bir odamchasiman, odamiman deyapti xolos. Vallohu alam Yusuf ibn Tashvin rahimahulloh deb bu so'zidan biz kattadan katta manfaatlar olishligimiz mumkin. Abbosiylar o'sha davrda zaiflashgan bo'lsa ham Bag'dodni o'zigagina egador bo'lsa ham Yusuf ibn Tashvin men o'shalarda bir kishisiman xolos deyishligi bilan bu yerda musulmonlarni o'rtasiga tafriqa solishlikdan ehtiyot bo'lgan bo'lsa kerak vallohu alam bu gapi bilan. Sababi Yusuf ibn Tashmiy rahimahulloh qalb-qalbidan orzu qilardiki, mana Afrikani 3 dan 1 qismi bitta davlatga aylandi. Qana endi boshqa musulmon davlatlar ham bitta bayroq ostida harakatlansa deb orzumand bo'lardi. Shuning uchun men Abbosiylarni bir kishisman degani bundan tushuniladiki, musulmonlarning jamoati bitta, Musulmonlar doim bir bo'lishlik kerak. Musulmonlar bir bayroqda ostida harakatlanishlik kerak degan narsani qasd qilgan bo'lsa ajab emas. Yusuf ibn Tashfin rahimahullohni bu qavlidan, bu so'zidan tushuniladiki, Abbosiylar o'sha davrda xilofatga loyiq bo'lgan odamlar bular. Agarchi Abbosiylarning qo'lini ostida bir dona Bag'dod qolgan bo'lsa ham, bu gapi bilan musulmanlar o'rtasiga tafriqa solishlikdan ehtiyot bo'lgan ko'rinadi. Sababi Yusuf ibn Tashin rahimahulloh qalb-qalbidan orzu qilardiki, agarchi qo'lini ostida Afrikani 3 dan 1 bo'lsa ham jami musulmonlarni diyorlari bitta bayroq ostida bo'lishligini orzu qilardi. Shuning uchun bu gapidan Qani endi bitta bo'lsa musulmonlar, qani endi musulmonlar bir bayroq ostida harakat qilsa deb turib Abbosiylarni bir odamiman degan narsani gapirgan bo'lsa ajab emas. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni birlashtirsin, qalblarini ulfat qilsin. Sharti faqat Qur'on sunnat asosida. Yusuf ibn Tashin rahimahulloh 487-yilda Andalusdan kelgan elchilarni Marokashda kutib oladi. Bular kelgandan keyin bor gapdan xabar topgach Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh darhol bunga labbay deb ijobat qiladi. Chunki bu kishi jihad maydonlariga oshiq bo'lib turgan kishi. Yillar davomida hattoki hayotini ko'p qismini jihadda o'tkazgan kishi jihadning lazzatini totgan edi. Darhol bunga ijobat qiladi. Lekin o'zi bilan birgalikda Andalusga qancha askarni olib ketadi? Albatta bu kishi hakim, hikmatli, juda tadbirli kishi bo'lganligi uchun qo'lini ostida Shimoliy Afrikada 100 ming askari, Janubiy Afrikada 500 ming askari bo'la turib, o'zi bilan 7 ming dona askar olib ketadi Andalusga. 7 ming dona. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh 7000 askar olib Andalus taraf yo'l olgan bir pallada aytib o'tgan Gibraltardan Tariq tog'i bo'ylab O'rta Yer dengizini kesib o'tayotgan vaqtida dengiz ustida ketayotganda kemalarda birdan dengiz to'lqinlari mavj urib dengiz o'zini salobatini to'ka boshlaydi. hattoki cho'kib ketishlikka yaqin qoladi. Yusuf ibn Tashvin va birga bo'lgan askarlar. Qarangki, Yusuf ibn Tashvin rahimahullohni Alloh bilan bo'lgan ittisoli, bog'lanishligi qay holatda, qanday katta zaim bo'lgan odamni. Yusuf ibn Tashvin rahimahulloh qo'lini duoga ochadi. O'sha holatda birga bo'lgan kishilar ham orqasidan amin deb turadi. Yusuf ibn Tashvin: "Ey Robbim, agar shu bizni Andalus taraf yo'l olganligimiz musulmonlar uchun, din uchun xayrli bo'lsa, yaxshi bo'lsa, bizga o'tib olishlikni yengil qilgin. Agar bizni o'tishligimizda musulmonlarga, dinga zarar bo'ladigan bo'lsa, bizni o'tkizmagin deb duo qiladi. Duo qilib bo'lgach dengiz to'lqinlari to'xtab sokinlashadi. darhol duo zudlik bilan bo'lgan ijobat. Shunday qilib Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh Gibraltardan o'tadi. O'rta dengizdan bosib o'tgandan keyin darhol sohilga tushib, birinchi bo'lib sohilda bularni Andalus ahli fotihlarcha bularni qarshi oladi. Lekin Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh avval tushib qilgan ishi Allohga sajda qiladi. Allohga sajda qilib, Allohga shukrona aytadiki, eson omon bu joyga yetkizganligiga. Shunday qilib Yusuf ibn Tashfin u kishi bilan birga bo'lgan 7000 mujohid sekin asta Andalusga kirib bo'ladi. Andalus ahli bularni fotihlarcha qabul qilib, bularni kutib olishadi. Sekin asta Qurtubaga kiradi, sekin asta Ashbiliyaga kiradi, sekin asta shimol taraf yo'l oladi. Lekin birodarlar, qachoniki Andalus ahli bu mujohidlarni qo'llarida o'zlarini qalbini, o'zlarini jonini kaftlarga qo'yib Andalus ahlini qalbida g'ayrat jo'sh uradi. Qurtubadan bitta, Ashpiliyadan bitta, u yerdan bitta, bu yerdan bitta bo'lib qo'shilib, qo'shilib, qo'shilib Andalusdan to'plangan mujohidni o'zi 23 ming askarga yetadi. Ya'ni 23 ming yana bularga qo'shilib 30 ming askar bo'ladi subhanalloh. Haqiqiy g'alaba, nasrun minalloh va fathun qarib. Qarangki, islom qo'mondonlarini ta'siri, islom peshvolarini haqiqiy mujohid bo'lgan peshvolarning ta'sirini qarangki, 80 yil, 70 yil mobaynida kofirga jizya to'lab kelganida Andalus aholisi 30 mingga aylangan mujohid Castella, Costala nasroniylar mamlakatini qirg'og'iga yetib keladi. Nasroniylar mamlakati hududiga chegarasiga yetib keladi. Tarixda bu Yusuf ibn Tashfin boshchiligida nasroniylarga qarshi bo'lib o'tadigan jang Zallaqa jangi deb nomlanadi. Nima uchun Zallaqa deb nomlanganligini inshaalloh jang mobaynida aytib o'tamiz. Kastella nasroniylar mamlakati hududiga chegarasiga yetib Zallaqa degan makonga joylashgan vaqtida Mag'ribdan, Marokashdan xabar keladi. Nima deb xabar keladi Yusuf ibn Dashminga? Xabar katta farzandingiz vafot etdi degan xabar keladi. Nima qiladi? Ortga qaytadimi? Hargiz ortga qaytmaydi. Hargiz ortga qaytmaydi. Sababi bu kishi jihodni afzal ko'radi. Jihodni, Alloh yo'lidagi jihodni dushmanga qarshi jang qilishligini afzal sanab qoladi. Faqat o'zini katta qo'mondoni, birga olib kelgan qo'mondoni Davudni yuboradi. Sen o'shandek katta mamlakatni boshqarib turgin deb. Endi nasroniylarchi, nasroniylar ham Alfonso 6-ham chi askar tortib keladi. 60 ming nasroniy askarni boshlab keladi Alfonso 6. chi Lekin ajablanarli yeri shuki, Alfonso 6 chi Italiyadan Almaniyadan, Ingiltaradan asrof nasroniylar mamlakatlaridan yordam oladi. Va bular 60 ming kishi bo'lib kattakon xochlarni ko'tarib Iso Masihni suratini ko'tarib o'zlarini tovushlarini baralla qilgan holatda shior qilib biz bu yetaklab kelayotgan askarlarimiz bilan insu jins bilan urushamiz. Osmon malaikalariga qarshi jang qilamiz. Muhammad va sahobalari u kishiga Muhammadga ergashganlarga qarshi jang qilamiz degan shior bilan tovushlarini baralla qilgan holatda kelishadi. Ya'ni Alfonso 6-chi bilan birga bo'lgan nasroniylar juda yaxshi tushundiki, bu jang islom va kufr o'rtasidagi jang ekanligini o'sha davrda ham o'zlari og'izlari bilan e'tiroq qilib, balki shi'ar qilgan. Hozirgi kunimizdagi janglar ham zohiridan Afg'onistondagi narkotikni yo'q qilamiz deyishligi bo'lsa ham, lekin o'zlari juda yaxshi biladi islom bilan kufr o'rtasidagi jang ekanligini. Qolgan hamma joydagi janglar ham musulmonlar bilan bo'layotgan janglar hammasi zohiridan biror bir narsani yozib qo'yishgan bo'lsa ham, lekin aslida islom bilan kufr jangidir. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh to'satdan Alfonso 6-ga maktub yo'llaydi. Maktubda bayon qilishcha Alfonso 6-ga sen shoyat meni kemalarim bo'lganida murobitlar davlatiga borib Mag'ribga borib jang qilgan bo'lar edim debsan. Mana biz o'zimiz keldik. Ya'ni Alfonso 6-chi hattoki murabitlar davlatini ham kemalarda borib o'shalarga ham bir tahdid solib, qo'rqitib, ulardan ham jizya olsam degan bir fikri bo'lsa kerak, Yusuf ibn Tashfim bundan xabardor edi. Bizga yetib kelishicha sen orzu qilgan ekansan, duo qilgan ekansan, meni kemalarim bo'lganida Mauritaniyaga Murobitlar davlatiga borib jang qilardim deb duo qilgan ekansan. Mana biz keldik. Va tez kunda bu duoingni samarasini ko'rasan. Bu duoingni oqibatini tez kunda ko'rsataman. Orqasidan oyatni o'qib Yusuf va ma ul kafirina illa fi dalal dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning oyatidan bir iqtibos. Men senga 3 ta narsani taklif qilaman. Biri islom, ikkinchisi jizya o'zing xor bo'lgan holatingda qo'ling bilan topshirishliging. Uchinchisi bo'lsa jang. Senga 3 kun muhlat. 3 kun muhlat beramanki, o'sha 3 kun davomida menga javobni ayt. 3 kungacha javob kelmasa, senga jangni boshlayman dedi. Alfonso 6-bu maktubni olgandan keyin o'zini g'ururi qo'ymasdan darhol maktubga javob yo'llaydi. Javobida Alfonso 6-chi qattiq lahjada nima deyapsan sen men ajdodlarim hammamiz senlardan jizya olib yashagan bo'lsak, qanday qilib senlarga jizya o'zim xor bo'lgan holatimda senga jizya beraman. Men urushni xohlayman. deb yana javob yo'llaganida Yusuf ibn Tashfin javobini orqa tarafiga shundoq bir ikki kalimani yozadi. Bu Yusuf ibn Tashfin bayon qiladiki, al-jawabu ma tarahu va la ma tasma'. Al-jawabu ma tarahu bi aynika va la ma tasma'u bi uzunika. Shu kalimani maktub yo'l. Ya'ni javob ko'zing bilan ko'radigan narsa, quloqing bilan eshitadigan emas. Ya'ni kelaver ko'zing bilan o'zingga ko'rsataman javobni deb Yusuf maktubga, ya'ni javobga javob yo'llaydi. Vassalamu ala man al huda maktubni oxirini shunday deb yakunlaydi. Alfonso 6-ga bu javob yana qaytada borgandan keyin bu albatta qattiq javob edi, lahjasi ham qattiq edi. Yana risola yo'llaydi Yusufga. Bu risolasi ozgina musulmonlarni masxara qilgan holatda yozadi. aytadiki, ertaga juma ekan. Biz musulmonlarda juma bayrami kuni jang qilmaymiz. Shanba kuni yahudiylarning bayrami, u kuni ham jang qilmaymiz. Bozor kuni bizning bayramimiz. Shu desang shu dushanbalarga jang qilsak yaxshi, 3 kundan keyin 4-kuni deb bir masxara omuz qilgan holatda maktub yana yo'llagandan keyin Yusuf ibn Tayfin rahimahulloh hikmatli, tadbirli kishi bo'lganligi uchun bu maktubni atrofidagilarga ko'rsatmaydi. Chunki bu maktubni ko'rsatadigan bo'lsa, atrofdagilar ta'sirlanishligi mumkin. Aynan dushanba kuni jang bo'lar ekan degan holat bir o'zida vujudga kelishligi mumkin. Shuning uchun ko'rsatmaydi-da, payshanba kuni kechqurunda askarlarni taqsim qilib, joy-joyiga bo'lib o'rnashtiradi. Chunki bu dushmanga ishonch yo'q. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda avakullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Bu oyatni yahudlar haqida nozil qilgan bo'lsa ham butun kofir bo'lgan toifalarga tushiradigan oyat. Ya'ni kofir toifalari siz bilan musulmonlar bilan bir ahdlashadigan bo'lsa, muohada qilib shartnoma qilgan bo'lsa, ulardan bir toifasi shartni buzib turaveradi yana. Payshanba kuni kech bo'lgach askarlar har o'zlarini belgilangan joylariga tarqatilib, tayyor holatga turib, qo'riqchilar o'z ishlariga jal qilinib qo'riqlashni boshlagandan keyin musulmonlar askarlari uxlaydi. Dam oladi. O'sha kechada Ibn Rumayla degan bir kishi tush ko'radi. Ibn Rumayla bu Maliki mazhabini shayxlaridan, ustozlaridan biri bo'lgan. Qachoniki murobitlar Alfonso 6-ga qarshi jang qilishlik uchun kelganida jihodga labbay deb chiqqan edi. o'zi masjidda Qur'on ta'limini ustozlik qilib o'sha masjidda imom bo'lganligi zikr qilinadi bu kishi. Qachonki jihodga chiqiladigan o'rinda labbay deb ijobat qilgani. Chunki bu kishi dinni bilgan olim shayxlardan bo'lganligi uchun. Bu Ibn Rumaylani voqiasi ham hozirgi kunimizdagi ahli ilm birodarlarga juda bir ta'sirli bo'lsa, juda bir manfaatli bo'lsa, bundan bir o'zlariga xulosa olsalar yaxshi bo'lardilar. Xulas Ibn Rumayla o'sha kechada tush ko'radi. Qarangki, bu nusratlangan toifani, nusratlangan mujohidlar jamoatini bashoratini. Ibn Rumayla tush ko'radi, tushda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'radi. Kimiki Rasul vasallamni ko'radigan bo'lsa, bu haqiqiy tush bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni suratiga shayton kira olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi sellem kim meni tushida ko'radigan bo'lsa, haqiqatda ko'ribdi, chunki shayton meni tushida kira olmaydi dedi. Ibn Rumayla tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Yabna Rumayla, ey Rumaylani o'g'li, innakum mansurun. Sizlar g'alaba qozongansizlar. Sizlar nusratlanasizlar. Va innaka mulaqina. Lekin siz bizga kelguvchisiz. Ya'ni siz shahid bo'lib o'sha jangda qatl qilinib bizga yo'liqasiz deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini tushlarga. Qarang tushni bashoratligini va bu tushni ichida Ibn Rumaylani shahodati aytilganligi. Ibn Rumayla o'sha kechada darhol uyg'onadi. Bu tushni xursandligini o'zida yashirolmagan holatda darhol Yusuf ibn Tashfinni haymasiga borib uyg'otadi. Ya Yusuf, men tush ko'rdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar g'alaba qozonasizlar. Siz bizga yo'liqasiz, shahid bo'lasiz deb aytdi deganida Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh bu bashoratni, bu xursandchilikni butun askarlar eshitsin deb o'sha kechada hamma askarlarni turgizib, eshitdinglar Ibn Rumayla tush ko'ribdi. Ibn Rumayla Rasululloh sallallahu alayhi vasallamni ko'ribdi. Rasululloh sallallahu alayhi vasallam sizlar g'alaba qozonasizlar. Ibn Rumayla siz shahid bo'lasiz deb aytibdi deb hamma askarlarini xursand qiladi. Allahu akbar. Jangdan oldingi ruhiy ozuqa Alloh subhanahu va taolo qo'llab-quvvatlagan mujohidlarni ertangi kunga bo'ladigan jangga ruhan tayyorlashligini qarang. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh hammaga Anfal surasini o'qishlikka buyuradi. O'sha askarning ichida bo'lgan qorilarga Anfal surasini o'qishlikka buyurib, xotiblarga aytadiki, insonlarga da'vat qilinglar, ruhlantiringlar ertaga bo'ladigan jangda. Yusuf ibn Tashfir rahimahulloh o'zi har bir bo'lingan, taqsim qilingan askarlar oldiga borib, ularga da'vat qilardi. Aytardiki, Allohni jannati bo'lsin. Allohni tavbasi bo'lsin. Shahodatga haris bo'lganga Allohni jannati bo'lsin. Ya'ni Alloh taolo shahodatga yetkizsin. Qolganlar g'ozi bo'lganlarga Alloh taolo ajr va mukofot g'animatlarni bersin. Hamma o'zini holatiga kelib Anfal suralari o'qilgan, xotiblar xutba qilgan shu holat bilan bomdod namozini yakunlagandan keyin Quyosh ko'tarilishligi bilan Alfonso 6-hujum qiladi. Kutilganidek. Alfonso 4-kuni jang qilaman degan edi, lekin bu hilagar, yolg'onchi juma kuni jang qildi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. unda bo'lgan ko'p daholar turli kash bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kash bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayri dillar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus g'ayri Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan nomi Hüsnü Endülüs